macca simore tati e on jamanu yaya baptisowo feeñi o yeynatno koye nder jeerende yude omo wiya battede koye mon ngati lawmo asman battima ko kanko woni mo annabi esayi wiyatno ko daande gullowa nder jeerende ina wiya peewne lawol jomiraɗo ngol mbaɗanembo lappi portiɗi yaya joguino ko witte cañiraɗo leeɓi ngueloba te ina dadino paftol nguru o wurno ko bappatti e jumri ladde yerusalem naaɓe yude naaɓe e dande ma yurdan naaɓe foof ina jahanno to makko o baptisa ɗumen nder yurdan tawa ina qirlito bakatuji mumen nde o yi farisa en e sadusa en hewɓe ina gara baptisede o wi ɗumen yo he bonɗe holi tintin ɗon oɗon mbawi dadde ñawore jogorde arde nde mbaɗe golle kandude e wattare monde woto mijo ɗe wiide e koye mon taani amen ko ibrahima gati mboɗo we on allah ina wawi wattude ɗeɗo kaaƴe ɓesgu ibrahima hankadi jambere nde fawama e ɗaɗi leɗɗe wadde lekki foof ki jibinta ɓiɓɓe moƴƴuɓe soppete wedde e jeyngol min baptisatmi on koye ndiyam ngam hollirde on battiima koye mon kono garowo caggal am o ko on ɓurimi sembolinde mi haaddani hay e ɓortude paɗe makko on ma baptise on e ruhu ceneɗo o wondude e jeyngol omo jogii ñorgo e junngo makko ma o wes gerngal makko o rendina gawri makko e nder fawru o duppo guufi ɗi e jeygol ngol ñifata nden tan yeesu ummi galile ari yurdan to yaya bele yaya ina battisa ɗum kono yaya sali wimo bele wona ko min foti arde e ma yo a baptisam an gara yeesu jaabimo wi jaɓɓu woro noon e o saaha gati ko noon timminirten ko allah yamiri ko fof nden tan o jaɓi nden yeesu battisama ƴeeŋi ɗon e ɗon e ndiyam he tan asaman udditi o yiruhu allah o ina jipporo no fondu ni ina juuro e makko nden tan sawto ummi dow asaman wi oɗo ko ɓiyam mo korsinmi mo cuɓiimi